Ara, astezken goizuntan, Donione Garaziko Zergea Etxea, okupatua da, goizeko amagaz gehoz. Elena, no ziste hemen uh, okupatzen ari? bagira puska denetaik, erakasle batzu, laborantzakan barako langile batzu, retreta dun batzu, eta barnek aldetik dina, mikuse, garazi aldetik, baigorri aldetik. Hala. Hemen izaitearen agazoina? hori deliberatu ginen, uh, biltzen gira guzti, guziz, eguarditan, Uh, eta hor, egin eh, um, mm, okupatzia, piskat uh, eh, salatzeko uh, aberastasunen uh, partekatzia gaizkina dela, frantzian, eta erretretan erreforma ere esentzu hortan doa politika batean kokatzen da, eta ara hori salatu nahi ginen. zuek uh, erakaslek, berizikiago, uh, zer uh, duzi gaitxesten? paketat galduko du, eh, erretreta erreforma hori aplikatzen bada, eta behantago joa ingira erretretarat. Ah, ze adiletan? Ba, irutan eta lau urtetan, ala hori salatzen du. Eta errandu zu, paketa galduko, ikuetan dugu ideia bat? Ba, batzuk diote, ilaitian 6 euro eh, galtzen aldela, ordoan... Eh, Uh, ara, hori gure ofizioa ez du bat hori eh, eh, beste behin. Zer nolako ongietorria edo agera, ukandu zi hemen, uh, donianeko zer Oh, hor langileak hor dira, eta kusukia bisatutugu okupatuko ginela bi horren eta istalatiak gira hor kafea eta joko batzu ikin, eta gozoa mementoko. Arno, behaz, uh, eh, amikustak batzu ere gubildu zizte garaziko ekintza guntarat, eh, bon, eh, elkartasuneak usteko daikai? Ba, hori da, hori da bera, eh. gure, gure elkartasuna erakusteko eh, eh, pentsatzen dut eta gehienek pentsatzen dugu be manifa eta egreba egun horien ondoan ere behar direla olako ekintza lokalak eh, bazterrak jendeari oartarazteko be gauzak muitzen direla hemen ere eta ba, ara, jakin dugu beraz garaztar batzuen bidez hemen egiten zela zeit goizuntan hori deliberatu dugu jitia sustenguz unat. Eta horren segidan, edo zomaite gure murian, ziak amikusik aldean biltzak publiko bat, eta gaian eh, edo gomitan amaiten duzie ez uste izan eh, dena galdua denik edo. Ba, zenta eta iduritzen zauku, eh, jende bat parte batek pentsatzen dira, ara, lege biltzakian asia dira horren aipatzen, bai, ikusi behar da genera zemaneran, eh, ordonentzia eta horiek guziak salatuak dira alde guzitaik, baina gu gu komentzituak gira, ez dela bateria afera plegatia, eh, behar dela seitu hola, tokian tokika antolatzen, eh, aipatzen gai hori, eh, jende hau dadin ere ze, la, la, la, inetaraino lagia den proiektu hori. Ara, beraz guk, bai, antolatzen dugu egin duzu mesala biltzak publiko bat, eldudan aste hartian, amekan, atseko sortzi honetan, deitzen dugun hausitegi hoian, hauzitegi beraz. Ara, eta bestalde ere, astean bi aldiz biltzen gira, eta manera Eh, publikoan, eh? edo nor egiten alda, hastelen atxetan, eh, atxaldetan, eh, bostak eta laurdenetan, merkatu estaliaren aintzinean, baita larun bat goizetan amakontan, beraz, egin bezala denakongi etorriak, bai astelenetan, bai larun eta aste harteko uh, biltzak publiko horretarat, elduden aste hartian amekan.